prajem vám pokojné júnové ráno, nech už ho trávite kdekoľvek. Jedno máme spoločné, cestu vlakom, ktorému hovoríme život. Bol nám daný rovnaký čas, rovnaký priestor. Nemusíme byť z neho nadšení, ale nič iné v ponuke nie je, len sa prekľučkovať do toho ďalšieho dňa, mesiaca, respektíve roku. Ľudí napriamo nezmeníte, možno iba tak z pozície nadriadeného, ak im zaštrngáte meštekom, ale aj toto môže trvať len chvíľu, lebo zagroš aj do kolena, čo tiež nie je nič nové pod slnkom. Platí to už od nepamäti a ani 5. jún roku 2024 tomu koniec nespraví. Plavíme sa riekou, kde je to aj o viditeľnosti až na dno, na inom úseku to prekal a splašky nie je vôbec príjemné. Tam si zrejme nikto cestu na breh hľadať nebude, ale to neznamená, že s tým treba seknúť. Napokon po každom daždivom dni prichádza aj to slnečné obdobie, tak sa treba k tomu stavať napríklad aj takýmto spôsobom. No a my vám niečo z toho slnečného ponúkneme aj v tomto bloku v Petrolejke s poradovým číslom 1050. Príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak a prvý z aktuálnych narodení nových oslávencov. letíš, ja utíkam, chcem spolu, sme každý sám, kto nás ochrání. Před námi naše víc je zítra nic, už jsme jak bílá těla svíc, co roztáli a už nepálí. Místo kroku vždycky přijde rovnou skok. Chceme refrény, chcem písně bez slov.

si zlámou páky vach, potíhou prázdna na miskách, než všechny dny znehybní. Místo skoku môžem zkusit drobný krok. A mezi refrény zazvrátit i pár slov. hledat břeh, než pustíme se a než nám dojde dech. S jedinou vteřinou A toto bol prvý z narodení nových oslávencov z úvodu aktuálneho mesiaca, si stále ľahko identifikovateľný. Rodák z Ostravy, spevák, gitarista, skladateľ, herec, moderátor, líder kapely Krištof eh, Richard Krajčo, svojho času študent dramatického odboru na Janáčkovej akadémii v Ostrave. No a na tú gitarku od 14 rokov zhruba hrá mm, taká punk-folková formácia pod názvom The Krištof. Bola založená ešte v roku 1995 v Havířové. Začínali pôvodne ako trio, no a keď potom ponúkli v roku 2001 prvý album nazvaný Magnetické pole, z ktorého takou najúspešnejšou pesničkou bola Lolita, najhranejšia v tom čase v českom éteri tak sa výrazne zviditeľnili a potom prišli s dvojkou v siločarách a rovnako s výrazným popevkom, ak nie ešte viac, obchodník s deštem, ale úspešnými boli aj Mikrokosmos, eh, Rubikon, Poločas, to už bola skôr výberovka z roku 2007. My sme si pripomenuli album, ktorý už tiež teda niečo pamätá, Rok 2015 sa písal, keď Krištof prišli s projektom nazvaným Srdce být a tak pojď hledat břeh. Bola tiež jedna z pesničiek tých desiatich, ktoré sa tam vtedy objavili. No ale máme tu aj ďalších pripravených v rámci dnešného mm, takého dvojhodinového priestoru 5. jún, teda v kalendári 157 by to mala byť vďaka 29. februáru a 209 dní pred nami meninový oslávenec na Slovensku Laura meno je v súčasnosti populárnejšie ako v predchádzajúcich obdobiach latinského pôvodu významovo Vavrínový strom v Českej republike je to Dobroslav majiteľ mužského mena slovanského pôvodu, ten význam je obvykle uvádzaný ako oslovujúci svojimi činmi dobro Meno rozšírené predovšetkým u južných a východných Slovanov. V Českej republike domáca varianta Slávek, to sa spája nielen s Dobroslavom, ale aj s Miroslavom, Miloslavom a Slavomírom a tak ďalej. Svetový deň životného prostredia, toto sa každoročne pripomína od roku 1973 na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v Štokholme. Zmyslom je teda upozornenie alebo upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené s životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách e, sa to teda pripomína prostredníctvom koncertov, sú tam rôzne environmentálne aktivity, recyklačné, upratovacie kampane. No ale zvyčajne krásne všetko na papieri a častokrát tí, ktorí vodu kážu, tak si nalejú skôr z toho červeného alebo bieleho. Rovnako je tu aj Deň rozvoja a vzdelávania dospelých a mal by tu byť aj Medzinárodný deň boja proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu. Takže my, rybičky, máme sa čoho obávať aj naďalej, ale rybičku nájdete aj v iných znameniach, lebo aj po tých sa už ide udalosti z predchádzajúcich období. To nám bude tiež e, pripomenuté vďaka pohľadom do rôznych ročníkov plus jednotliví oslávenci tohto dňa. No a možno tak pre začiatok autor vety Viem, že nič neviem. To bol svojho času starogrécky filozof a tvorca osobitného štýlu typu filozofovania, ktoré sa opieralo o dialog pre mnohých legendárny Sokrates, ten bol ročníkom 469, e, ale ešte pred Kristom, narodený v Aténach, takže reprezentant číslo 1 z tejto strany. Čo sa týka narodení nových oslávencov, máme to dnes celkom slušne košaté, ale stále ešte zostaneme verní prvému júnovému dňu, keď si svoje napríklad 79. narodeniny pripomenul Karel Šíp, ktorého snad netreba predstavovať nielen ako baviča, konferenciera, ale ako textára pesničiek. Častokrát to bolo skôr o tragických okamihoch jednotlivých postáv. Stačí si vybaviť pesničku Čau lásko a ďalšie piesne, ktoré naspievala jeho bývalá manželka Marcela Holanová, ale sú tu aj piesne pre iných interpretov popísané. Potom je tu Daniel Hulka, ročník 1968, e, tou ďalšou postavičkou, okrem tohto Zlatého Slávika z 98. roku, je to aj zástupca zo slovenskej strany, respektíve zástupkyňa, ktorú nám môže priblížiť už úvodná melódia. Na tých klávesoch hrá Janko Lehocký, líder modusu, pretože jeho súčasťou bola aj Ivona Novotná, ktorú si teraz takto pripomenieme v jednej z pesničiek. Snívaj, lietaj, bež a skáč, rok 1988 a zostava skupiny Modus v zložení Janko Lehocký, Ivona Novotná, Jozef Paulíny, Miroslav Šulc, Miroslav Valenta, Peter Palkovič a Jan Fabrický. Hlavne ten prvý trojlistok je zásadný pre interpretáciu po tej speváckej stránke, no a Ivona Novotná to je tiež eh, novor, eh, no, narodeninový oslávenec z 1. júnového dňa, malo by to platiť od roku 1966, mala 22, keď už bola súčasťou modusu nejaký ten piatok, pretože aj na predchádzajúcom albume Vlaky s rokmi sa objavila ako speváčka pri pesničkách, e, ktoré v tom čase táto formácia ponúkla a zadarilo sa Tých solových pesničiek tam nebolo veľa, skôr také tie duetové záležitosti, ktoré sa točili a karty sú už rozdané, to je možno taký ďalší reprezentatívny kúsok, e, ktorý e, táto dáma mala možnosť natočiť, než sa napokon z toho hudobného sveta e, vytratila. Hop Hop mali žiaci, to by tiež mohla byť jedna z takých výraznejších nahrávok Mala by pochádzať z Liptova, aktuálne žiť v Českej republike a bolo to o svete financií, kde sa potom presunula. Dnes na dvoch synov, takže hudobný svet už pre ňu skôr minulosťou, aj keď majiteľka úžasného hlasu, lebo tým pesničkám dala e, celkom zaujímavý výraz, ale takýchto interpretiek tu máme aj dnes celkom dosť. Keď sa prejdeme k dnešnému dátumu, tomu 5. júnovému dňu, tak e, budeme tu mať o chvíľočku ďalší nezameniteľný vokál. Pred ním snáď zo pár údajov už z toho e, dnešného historického kalendára. Dá sa blúdiť aj hlboko v minulosti, keď napríklad americký kongres v roku 1794, takže máme tu také malé jubileum, prijal vtedy zákon o neutralite, ktorý zakazoval Američanom slúžiť v cudzej armáde. Francúzsky cisár Napoleon Bonaparte zmenil v 1806 tzv. Batavskú republiku na holandské kráľovstvo aby toho nebolo málo, svojho brata Ľudovíta, ktorý bol od roku 1805 guvernérom, generálnym guvernérom Piemontu, vymenoval za kráľa. Slovenskí evanielici vypracovali v roku 1842 a aj odovzdali rakúskemu cisárovi uhorskému a českému kráľovi Ferdinandovi V. slovenský prestolný prozbopis, ktorý obsahoval sťažnosti na národnostný útlak. Zatiaľ aktuálne sa nikto až tak veľmi k tomu nedokázal prepracovať, len tak po vlastnej osi zo pár jednotlivcov lebo niečo na tento spôsob by sa dalo nájsť aj v aktuálnom období. Na základe prijatia ústavy sa v roku 1849 zase pre zmenu Dánsko stalo konštitučnou monarchiou s parlamentom a zaručenou slobodou tlače, náboženstva a združovania. V Dánsku sa udalosť pripomína ako Deň ústavy. To sú tie vzdialenejšie časopriestory. Do 20. storočia sa pozrieme o chvíľočku. Teraz nám bude znieť e, pesnička, ktorá pôvodne dostala názov Malin Tézo a v roku 1982 s ňou prišiel trojlístok, ktorý si hovorí Ricky je povery, dnes už teda len dvojica, lebo ten najstarší z nich, že už medzi nami nie je. Mama Maria bola pesnička, ktorá bola Ačkom na toto singli. Samozrejme originál počúvať nebudeme. My sa do toho 82. 3. roku pozrieme vďaka programu Sejdeme se na výsluní, kde s českou verziou, ktorú otextoval Eduard Pergner, v tom čase fungujúci pod menom Boris Janíček, spolupracoval s Jitkou Zelenkovou a tá má dnes 74. narodeniny tak pre ňu napísal český text a Jitka s touto pesničkou celkom úspešne koncertuje až do dnes, lebo je to optimisticky ladená pesnička a keď by sme podobne optimistických titulov mali dosť a Jitka tieto optimistické tiež pristali vždy, hoci mala aj také tie smutnejšie o tých partnerských vzťahoch, ale toto nás e, povezie trošku iným vláčikom, inou kolajničkou, ideální počasí. Počasí. počasie celkom aj pasuje k tomu, čo máme aktuálne za oknami, aspoň teda tu v Banskej Bystrici, originál ten je jasný, spájaný s talianskou popovou kapelou Ricky e Povery, ktorá vznikla ešte v 67. v 8. roku, lebo sú zdroje, ktoré uvádzajú ten starší a niektoré uvádzajú skôr ten nasledujúci, tu najväčšiu popularitu zaznamenali v 70. a 80. rokoch to nevyhrávali všetko. V 78. keď súťažili na Eurovízii s pesničkou Questo a More skončili na 12. mieste, ale na ich konte mnoho úspešných známych pesničiek Sara Perketiamo, Mina Morodite, tiež pesnička, ktorú naspievala svojho času Jitka Zelenková pod názvom Když se narodíme, Mama Maria, Čau Italii, Made in Italy, 29 albumov Predalo sa viac ako 20 miliónov hudobných nosičov. No, Franko Gatti ten už medzi nami nie je od 18. oktobra 2022. Mal tesne po 80. 4. oktobra si to pripomenul ako ročník 1942 o 5 rokov mladším alebo mladšou by mala byť teda speváčka Angela Brambaty alebo Angela. No a Angelo e, Sodgiu. To by mal byť ten tretí pán. Oni boli pôvodne a ešte tam mali speváčku, ale nejak sa to tam poprepletalo nevhodne, takže sa napokon stvrkli na tú trojku dostatočne známu. No ale Jitka Zelenková, tá je predsa len nám bližšia svojho času aj údobný host rodáčka z Brna, ročník 1950, e, speváčka, ktorá na tej ľudovej škole umenia to skúšala s hrou na klavír. Spievať začala na strednej škole, v 67. sa zúčastnila súťaže, talent, toto mala napokon možnosť vyhrať. No a bola aj druhá na festivale populárnych piesní v Jehlave, potom začala spievať so skupinou Pastýři, aj nejakú tú pesničku už natáčala, prišlo angažmán v divadle Rokoko a v 73. ponuka, aká sa neodmieta, od Ladislava Štajdla, takže spolu s Janou Kocianovou vytvorila sprievodné vokálne duo v orchestri, ktorý sprevádzal Karla Gota. Jana Kocianová potom išla na tú solovú dráhu, takže sa to rozrástlo na trio, ale bolo to o Jane Gerlovej a vlastne Kahovcovej. No a začala dostávať aj solové príležitosti, čo sa potom premietlo v 79. aj do vydania prvej LP platne nazvanej Zázemí a mala ho celkom slušné po tej hudobnej stránke s Rudolfom Roklom, klavíristom, také tie komorné koncerty mohla realizovať. Eduard Pergner ten písal úžasné texty a nie len on samozrejme. No a prichádzali aj ďalšie albumy, Kdo sem vlastne ja, v tuto chvíli máme si co říct, alebo bez lásky láska není. V tom 87. sa osamostatnila a začala vystupovať aj s inými telesami. Bol tam orchester Gustáva Broma, Big Band Felixa Slováčka, no a nezameniteľný vokál, keď začne spievať Ditka Zelenková, tak v podstate tí, ktorí to majú napočúvané hneď, vedia, koľka bije. Keď sme sa rozprávali, tak to bolo skôr o intimitách, o albume z októbra roku 2018 a to už bola tiež iná káva. Jej rovesníkom je interpret tej ďalšej pesničky, ku ktorému sa tiež dopracujeme, ale cez udalosti, aby sme si prešli niečo aj z toho 20. storočia, tak si povedzme, že boli to samozrejme aj smutné veci. V roku 1916 napríklad britský krížnik Hampshire narazil nedaleko Orknejských ostrovov na mínu, potopil sa, takmer 700 obetí, medzi nimi aj vtedajší britský minister vojny. V Bratislave sa v roku 1918 e, vzbúrili proti novému nástupu do vojenskej služby po 6 týždňovej dovolenke vojaci 307 navrátilcov náhradného práporu 72. pešieho pluku. Vavro Šrobár v mene Československej vlády v roku 1919 eh, vyhlásil vojenskú diktatúru na Slovensku ako odpoveď na vstup maďarskej červenej armády na naše územie v Prahe. Eh, rozbehli prevádzku zrekonštruovanej, predlženej a elektrifikovanej lanovej dráhy na Petřín. To sa písal rok 1932. No a keď mal interpret nasledujúcej pesničky 6 rokov, rovnako ako teda Jitka Zelenková, tak e, svoj nový single Hound Dog predstavil kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. Stalo sa na Milton Berly Show a škandalizovalo to divákov, lebo začal predvádzať také tie pre neho typické z dnešného pohľadu tie sugestívne pohyby bokmi. No a mnohí to brali ako provokáciu alebo niečo nevhodné. Dnes by sme si sa bez podobných krokov mnohí nevedeli ani len predstaviť. Svojským interpretom je však aj Peter Stašák, ktorého máme dnes v kalendári medzi oslávencami rodáka zo Spišského Bystrého, e, ktorý vo svojom rodisku vychodil aj základnú školu a keďže ho to ťahalo k spievaniu, Láska k hudbe bola silná, tak bolo v podstate prirodzené, že po ukončení základnej školy sa aj prihlási na konzervatórium v Košiciach. Úspešne absolvoval prijímacie skúšky, začal študovať operný spev, ale stále viac ho to ťahalo k tej populárnej muzike a napriek tomu, že potom pôsobil ako učiteľ na ľudovej škole umenia vo svete, tak po šiestich rokoch e, definitívne sa vydal na cestu populárnou hudbou a od 74. do 81. pôsobil s rôznymi kapelami, ktoré zase pre zmenu pôsobili v kaviarniach a baroch a okrem Slovenska aj v iných štátoch Európy a ostatného sveta a popri tom začal pravidelne točiť aj v Československom rozhlase a spolupracovať aj s televíziou. Taký ten zlom nastal v 81., keď sa častejšie objavoval v televízii a toto naštartovalo aj dráhu e, koncertného speváka. Slovkoncert ho začal posielať na zahraničné festivaly, ktoré sa mu tiež darilo vyhrávať v Mongolsku sa stretol s producentmi z bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorí mu ponúkli koncertovanie v tejto krajine. No a s prievodným orchestrom sa stal orchester Gustáva Broma, ktorý tam účinkoval a sprevádzal aj iných spevákov z iných krajín, ale mal možnosť sa so svojimi piesniami dostať prakticky na všetky kontinenty, okrem Antarktidy pochopiteľne. No a viac ako 20 albumov na jeho konte, aj tá legendárna kaviareň Slávia, program, v ktorom spievali aj jeho hostia, tak to je tiež dostatočne známe a celkom výrazne sa dostal do popredia, čo sa týka popularity cez e, nezabudnutelné repete Ivana Krajíčka, ktorého tiež mimochodom možno spomenúť v súvislosti e, s týmito dňami, keďže práve dnes v deň narodenín Petra Stašáka je to o odchode Ivana Krajíčka v roku 1997, ale aj o tých odchádzajúcich si ešte niečo budeme mať možnosť povedať prípade oslávenca dnes na to nebude sám, pretože v pesničke mu bude robiť spoločnosť dáma menom Gabriela. Do dvoch dlaní pás, zvuk známych slov blízko nás každý má. Na miesto mien zámená. Neviditeľná si dnes dáš v suchej tráve. Stavať domy dávno vieš, z tehličiek slov. Viem, že vieš, vieš predsa dávno wiesz, radat ten za slikou. Gabriel. zlatovlasých rúk. Ku hviezdam kúsok sa skrút. modrý pán, okatá tvár, krásna tvár. Niekedy si hádanka, niekedy výsme, aj tak viem dať za úsmev skrýl. Vieš, že viem, viem predsa dávno, kam skrývaš tie kúsky chvíľ. Gabriela, zdá sa, že dávno mám ťa rád. Gabriela, nedíma láska a aj Gabriela, len tehličky slov a smiech po kolena čo láka na pláže. Aj slnko snáď sa ukáže. Gabriela, vyspevoval už v roku 1993 ako svoju horúcu novinku cez album s názvom Bez veľkých obetí. Gabriela, ale aj ďalšie pesničky sa tešili pozornosti typu Keď ľúbiš, žiješ, mám ťa stále rád. Aj titulná skladba. Spolupráca s Alim Brezovským tiež bola v tom čase celkom slušná. Aj na tých ďalších projektoch sa však našli pesničky, ktoré si svojho poslucháča tiež dokázali pritiahnuť buď mojim prílivom prístavy túžob, žijem, žijem, loď lásky, láska svetom letí, aká je láska, šťastné a veselé, nič iné už v podstate od neho ani iní neočakávali. Tí poslucháči najvernejší mali práve vzťah k takýmto pesničkám, tak v tom Peter Stašák pokračoval aj po album Sľúbené ľúbenie, niektoré tzv. duchoňovky sa tam objavovali alebo spoločné dueto s Michalom Dočolomanským, ktoré predtým tiež bolo s Karolom Duchoňom zaznamenané. Takže ďalší zo Slávencov. No a pri tej nasledujúcej pesničke spojíme hneď dvoch dokonca rovesníkov, ktorí oslavujú narodeniny v ten istý deň od roku 1946. To mali 22 teda, keď e, americký senátor Robert Francis Kennedy pár minút po svojom zvolení za prezidentského kandidáta kalifornských demokratov sa stal obeťou atentátu. V dôsledku zranení aj na druhý deň zomrel. Prekliatie Kennedyovcov teda malo pokračovanie. E, znovu otvorený suezky prieplav, ktorý bol zatvorený v roku 1967 počas vojny na Blízkom východe, tak tie brány sa roztvorili v 75. O 6 rokov neskôr Centrálny úrad pre kontrolu chorôb v Atlante informoval o prvých prípadoch choroby, ktorá sa neskôr známou stála pod e, názvom AIDS. Sofia Lorenová v roku 1982, talianská herečka filmová, tá bola odsúdená do vezenia na 17 dní za daňové podvody vo vtedejšom sovietskom zväze sa v roku 1988 e, začali oslavy tisíceho výročia kresťanstva, vzniku pravoslávnej cirkvi a prvýkrát v dejinách sovietská štátna televízia vysielala prenos z bohoslužieb z chrámu Moskovského patriarchátu aj z Danilovského kláštora. Ale v ten deň sa diala ešte jedna vec, ktorá upútala pozornosť na mnohých miestach, keď austrálska jachtárka Kay Coty eh, vplávala do prístavu v Sydney a stala sa tak prvou ženou, ktorá oboplávala svet. No a ešte jedna vec, ktorá nás ťahá k Sovietskému zväzu, aj keď už v tom čase to bola pomaličky minulosť. Michail Sergejevič Gorbačov v roku 1991 obdržal Nobelovú cenu za mier ešte za rok 1990. Dnes táto kategória no, priestor veľmi nedostáva. Tak si poďme zaspievať rock'n'roll, nic víc, pretože toto už bude pesnička zo strany Radka Tomáška, 3. júnový deň, narodeninovým, teraz už je to o 78. výročí v prípade tohto speváka, pesničkára, textára, gitaristu, ktorý svojho času bol súčasťou skupiny Rangers od založenia v 66. v podstate, aj keď teda no, ono to vzniklo ešte dokonca niekedy v 64. takže nebol úplne na začiatku, ale do 73. vydržal, keď potom sa rozhodol osamostatniť a venovať sa solovej dráhe a vystupovaniu aj s inými sprievodnými formáciami. No a Eh, keď sa v 77. roku spojil so svojím rovesníkom Janom Krútom, textárom, publicistom, spisovateľom, tak eh, dali dohromady aj pesničku, ktorá sa stala jednou z takých tých najznámejších zo strany Radka Tomáška a to konkrétne pesnička s názvom Spíval jen rock and roll nic víc. холоднет світ, у мене їх знат на десять. Вечерцов вечеров в лісах, а да подстил, да побрал. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému stolu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kde kdo normálně. A jeho desky si šli na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nebyl nejet, žil jak tranzu dál. Oh. Zpíval jen roll, nic možná na tisíc. A jednou nebyl plný sám, nač by si ten Renon zbral. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému solu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl, týden vzal jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak růž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jinam již. Jen on sám věřil ve svůj rock'n'roll. Oh, oh. jen rock'n'roll, nic víc možná za tisíc. Večer, co večer struny rval a dav se byl, dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému snou, uměl hrát také no nic víc. A dav se byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému solu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál, byl králem rock'n'roll, věřil jen svému solu. Ano aj Radek Tomášek veril svojej solovej ceste a zaznamenal nejaké tie úspechy. Toto bolo podporené teda jeho rovesníkom, rodákom z Benešova, Janom Krútom, ktorý vyštudoval český jazyk a telesnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a pôsobil aj ako učiteľ, ale potom musel aj z politických dôvodov túto pozíciu opustiť. Následne začal pracovať ako redaktor sedmičky Pioníru, to bol taký časopis, e, ktorý bol do roku 1992 obľúbený u detského čitateľa. V 72. bol potom už redaktorom Mladého sveta a pracoval veľmi krátko ako redaktor časopisu Ohníček s prestávkami potom aj ako šéf-redaktor časopisu Sluníčko ale na jar v 89. už bol spoluzakladateľom a neskôr aj riaditeľom mediálnej firmy Bonton. Ako textár sa ale zviditeľnil asi najviac u mnohých aj keď to bolo také nenápadné, pretože väčšinou tú smotanu zlížu interpreti a v jeho prípade hlavne Dalibor Janda, s ktorým toho popísal naozaj neúrekom a množstvo pesničiek sa stalo dostatočne výraznými typu 10 um, prstů pro život, co se má to stát, to se stane. Hráli sme Kličkovanou Hurikán, eh, Jen ty samotná a ja, kde jsi, pochopiteľne, eh, Máš se líp než ja, a tak ďalej. Ono to v podstate pokračuje až do súčasnosti, ale sú tu aj iní interpreti, ktorých pesničky boli otextované práve Janom Krútom. Hanna Zagorová z takých výraznejších má možnosť ponúkať, alebo mala teda, lebo žiaľ už v jej prípade nič nové nepribudne. Tak to bolo o pesničke Rybičko zlatá přejusy, si, Heidi Janku, tá si tiež prišla na svoje vďaka písničkovej vzducholodi, novinke Pakostroju, skladbe Kuře na grilu. Iveta Bartošová mala půlnoční smíření, respektíve Nic nového pod sluncem, ale predtým aj Knoflíky lásky, respektíve Červenám, takže dueta s Petrom Sepešim, Krejson a ich vzdálená, to sa tiež stalo výrazným popevkom, hájení mláďátek, pesnička Michala Penka, Bílá královna alebo V pohodě, to sú duety Petra Kotvalda so Standom Hloškom, ehm, Nejsem dům hrúzy, skladba, ktorú ponúkla skupina Plavci. No, táta, máma a syn, to už by sme siahali po spevníku Vaška Neckářa, takže takto košaté sa to napokon stalo v prípade textárskej práce Jana Krútu. No ale my ešte budeme spomínať na iného pána, ktorého včerajší dátum bol tým narodeninovým a tým e, ročníkom 1955 e, bol, žiaľ teda treba hovoriť v minulom čase, Marian Kochanský. Dá sa povedať, že e, nadčasový autor a hlavne líder neprehliadnutelný, neprepočutelný v prípade skupiny Loizo a skupina Loizo nám tu dnes bude hrať a spievať hneď v piatich kúskoch Posvietime si na album, keďže to jubileum si bude možné pripomenúť až na budúci rok, nedožitú 70 tak si dnes posvietime len na jedno obdobie a to na rok 1991, keď prišla skupina Luizo s albumovou štvorkou. Bolo to pestré aj vďaka účasti iných hudobníkov, ale tie základné pesničky lojzácké tie by nám tu dnes mohli znieť predovšetkým a jedna z takých naozaj nadčasových a aktuálnych aj v tomto období politické hrude nám to aj otvorí. Začali sa premenúvať ulice a parky, zatiaľ čo nám na úradoch pribúdajú hárky, nejako už bolo Všetci páni do politickej hrude Predávame predajné, kupujeme kúpne A keď si to spočítame, človek z toho hlúpne Niekoho sa opýtaj, kto za pravdu horí Oheň si len vypýta a povie, aj to bolí Oheň si len vypýta a povie, aj to bolí Soviet krásneho hniezda. Šindelinge, šindelinge, šindelinge, bom. S novým heslom, s chamtivosťou vraj najďalej zájdeš. V džungli nášho podnikania skúša to aj mládež. Mali sme sa stretnúť not. pesnička Politické hrude, rok 1991, Marian Kochanský a spol, skupina Loizo, album číslo 4, práve Loizo 4 bol vtedy ich aktuálnym produktom, po jednotke točenej naživo v Pezinku, dvojka Minič, my muzikanti je o dva roky mladšia, z 87. a v 89. bolo ticho po plešine, tento štvrtý album aj o tejto pesničke ktorá sa tam objavila ako šiesta v poradí. A budeme sa o tom rozprávať aj dnes s Joškom Cillerom, ktorého by som mohol mať o pár minút na telefóne, aby nám aj na toto obdobie poskytol zo pár jeho reakcií, plus tiež pripomenul, že skupina Loizo je stále aktívna a dnes je odkaz Mariana Kochanského, ktorý sa narodil 4. júna roku 1955 v Partizánskom a stal sa na naše pomery určite neprepočutelným autorom, interpretom, hudobníkom, skladateľom a spevákom, ktorý od detstva hral na akordeóne, vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, stal sa inžinierom ekonómie, pracoval v zdroji, bol vedúcim domova dôchodcov, organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení a keď e, teda skupina Loizo vznikala v tom 82. roku, tak spočiatku hrali pesničky žánrovo blízke hudbe eh, z prelomu 19. 20. storočia. To by sa dalo pr- priradiť eh, k produkcii kapiel hrávajúcich v tom období na jarmokoch a príležitostných akciách, taký ten mestský folk, tam sa to aj prirovnávalo, dokonca aj tak trošku hanlivo dlažbový folk. Kapela ale dosť často vystupovala na tých folkových a country akciách a nosila si domov aj nejaké tie odmeny. Olomoucký sireček, tiež podujatie, ktorého sa mali možnosť zúčastniť a hudobné štýly typu tango, polka, valčík. Toto veľmi často bolo možné zachytiť e, v ich spevníku. Skladby takto ladené, dáme si ale blúzovku, pretože album číslo 4 obsahoval aj titul s názvom Molekula Blues. Molekula Blues životu. Rozbil som tam veci tu už bolo. Bola tu aj táto zlatá éra skupiny Loizo, nielen Porta, ten olomovský sireček a aj kremnické gegy, kde sa kapela objavovala, koncertovala už potom aj samostatne, samozrejme. A aj to spojenie so skupinou Elán bolo celkom zaujímavé. Hlavne vďaka pesničke Že mi je ľúto, ktorá bola neúspešným pokusom skupiny Loizo dostať sa na bratislavskú líru, ako solisti s ňou tam chceli ísť, tak sa potom spojili s Elánom a vytvorili z toho úžasnú záležitosť a ponúkali potom aj Lojzometal, Lojzorep a podobné <laughs> veci. Toto bolo možné zachytiť hlavne na tej albumovej dvojke miničmi muzikanti s hitovkami e, typu e, Col sem, col tam. E, no a Dá sa povedať, že tie recesisticky ladené texty pesničiek, predovšetkým z pera Mariana Kochanského a nadčasové záležitosti, to sú veci, ku ktorým sa oplatí vrátiť. Nielen teda ďalšia pesnička z dvojky pridružená výroba, ale boli tam aj tie jednotkové typu Vincentka Fangogova, My nie sme Taliani, Anča si drahá ako Volvo, Toreador, Karol a potom tie neskoršie skladby Šenenáci, Koniec Komarov v Bratislave, aj titulná pesnička Peťky Las Vegas, to sú veci, ktoré stále sú v platnosti a e, posluchač si k ním určite cestu nachádza. V 87. skončili v Slávikovi na 22. mieste, pričom zo slovenských kapiel im patrila 6. pozícia, takže pekný úspech. No a v Slávikovi dosiahli podobný post aj v 98. to už bol ten samostatný slovenský, tam skončili na 4. priečke, takže tesne za medailou. Odohratých už viac ako 2000 koncertov, 300 tisíc hudobných nosičov si našlo svojho majiteľa a aj albumová štvorka, ktorú si dnes pripomíname, sa tešila pozornosti a dodnes z tých 12, no 12, keď si uvedomíme, že záverečné 10 borovičiek, ktoré otriasli Lojzom je len štrngnutie si a vypitie <laughs> štamprlíka, tak to nemožno ani ako pesničku počítať. Takže tých 11 trekov, to sú e, niektoré z nich dodnes hrávané záležitosti, ako napríklad tá nasledujúca, ktorú Marian Kochanský otextoval a pesničke dal názov Ja som dnes chorý. Ja som dnes chorý. Jen či to spravil nezeň, behám ako prepustený väzeň, 5 krát za hodinu, že a strach. Niečo v žalúdku mi vadí, asi blinka z vašej hlavy, možno svieti, keď sa meste stá. Musí to byť niečo veľké, možno dvere, možno domy, v telke ihla, ktorej sa chce práve šiť. Možno z odlom pre nože vieče, a cučej kože, ale ako dlho s tým mám žiť? Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či sa slepe črevo vo mne búri, či ma na to banka tlačia šnúri. Ja som dnes chorý neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýchala dlh. Ja skáčam ráno na madracov, mýko píne za kamizatrov, do roboty bežím tam aj späť. Na v zime jazdím, Žalke, futbal faním, minulonou mastím pleť. Ja zo spánku sa v noci lakám, celé leto marne čakám na sobotu, kedy pôjdem von. Aby na zlatých som stále plával, rade a melón sával, športovaniu zdal svoj hol. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či sa slepe červo vo mne búri, či ma to banka tlačia šnúri. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýchám tebe, večer vo mne búri, či ma na to banka tlačia šnúry. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýchala vlh. Či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýchala vlh. Tak aj na túto tému sme sa mohli baviť pred rokom, aj sme sa bavili trošku s eh, členom skupiny Loizo a dá sa povedať, že kapelníkom Tomášom Faborom, ktorý hrá na ten ozembuch, veľký a malý bubon aj na triangel, aspoň na tomto <laughs> albume tomu tak e, bolo. Keď sa mal možnosť prezentovať aj po tejto stránke, tak sme si posedeli aj nad kronikou, ktorá sa píše, čo sa týka histórie skupiny Loizo a je tam toho už pekne dosť aj zaznamenaného. A aj tie momenty, ktoré kapelou otriasli po prípadných odchodoch. V 2002 zomrel jeden zo zakladajúcich členov skupiny Janko Brzáč. V 2006 podľahol rakovine Marian Kochanský. No a v skupine sa objavili aj iní, ktorí prichádzali či už to bol Miroslav Lukáčik, Tibor Čech, ktorý sa dokonca po 23 rokoch vrátil do kapely, Marian Veselský, takže kapela má možnosť koncertovať aj aktuálne v novej zostave, ktorá pripomína pesničky z predchádzajúcich období, ale aj ponúka novinky. Napokon Lojzo z roku 2010 CD je toho jasným dôkazom. Marian Kochanský však na tento produkt prizval aj celkom netradičného spolupracovníka Ferka Grigláka. Môže byť, že mnohí si e, mali možnosť e, dostatočne vychutnať nielen pesničku Každý deň budú vraj Vianoce, kde sa objavil ako hosť aj Meky Žbírka, ale aj Beards of Glass. To je skladba, ktorá možno prekvapila v tom čase, lebo to nebola klasická Lojzovina v úvodzovkách, ale skôr by sa dalo hovoriť o takej e, solovej pesničke Mariana Kochanského, ktorý túto skladbičku naspievala. My si ju teraz e, vypočujeme. Tak aj takúto podobu malo spevácké umenie Maroša Kochanského v roku 1991 anglicky naspievaná pesnička, ktorú si zhudobnil. A ak sa nemýlim, ten text písala manželka Joža Ráža, Barbora Rážová, ale to je prvá otázka na Joška Cílera, ktorého v tejto chvíli zdravím a dúfam, že sa počujeme. Áno, počujeme sa, dobré ráno. Joško, pekný deň ti želám z Banskej Bystrice. Marian Kochanský, anglicky spievajúci interpret. Je pravda, že spolupracoval v tomto prípade s Barborou Rážovou? Áno, je to pravda. Dokonca Jožo Ráž bol veľmi nahnevaný, že takú peknú pesničku nespravila. <laughs> No, máme tu zvláštne obdobie, pretože včerajší deň bol novým Mariana Kochanského a ja mám z toho husiu kožu dodnes, keď si na ňo spomeniem, pretože bol naozaj originálny, nezameniteľný a dodnes je svojím spôsobom nenahraditeľný a v skupine Loizo to určite takto cítite rovnako. Áno, on nás dokázal pekne smeliť, vyžadoval od nás, aby sme na tom pódiu makali, ak sa patrí. No, skrátka, aby bola tá kvalita na vysokej úrovni, takže máme, máme mu za čo byť vďačný. A na budúci rok e, sa teda bude pripomínať 70. výročie jeho narodenia. Chystá skupina Lojzo pri tejto príležitosti nejakú prípadnú spomienku, oslavu? Uvažujeme zatiaľ nad tým, ale ešte konkrétnu, e, konkrétny tvár toho, čo chceme spraviť, ešte nie je. Hmm. Predpokladáme, že si ho spomenieme hlavne na teplákovom bále. Takže opäť bude teplákový bál počase. Dúfajme, že bude po, počase teplákový bál. No len záleží všetko aj od sponzorov, lebo z vlastného vecka to nedúfajme. Samozrejme. Keď som mal rozhovor s Tomášom Faborom približne pred dvomi rokmi, tak ste mali pred sebou aj oslavu toho 40. výročia založenia. Tak ako to dopadlo? No vynikajúco, vynikajúco. Mali sme tam všelijaké legendy na tom teplákovom bále, ale všetko je vlastne na webe kapely Loizo. Tam sa každý náš fanúšik dočíta všetko. Robím aj túto stránku pre kapelu, <laughs> takže mám, mám toho. No. Áno, ale keby len na webe, však e, Tomáš sa stará aj o vašu krásnu kroniku. Áno, aj kroniku máme, on pekne nechal digitalizovať, takže každý ju máme na Eh, USB kľúči, takže občas si zalistujeme, hmm. teda počítači v tej kronike. No my dnes listujeme hlavne v roku 1991, pretože pri príležitosti týchto nedožitých 69. narodenín Mariana Kochanského som si dovolil povytiahnuť vašu albumovú štvorku, to je ten pre mnohých určite výrazný Lojzo IV E, ktorý bol o 11 pesničkách, tak sme tu počúvali jednak teda politické hrude, skladbu e, Ja som dnes chorý, ktorá sa stala jednou z najvýraznejších z tohto obdobia, Molekula Blues a teraz to bola táto anglická, ešte jeden kúsok si určite pripomenieme. Keď si ty sám spätne pripomenieš rok 1991 a toto obdobie natočenia albumu, čo tak najviac vyskočí ako spomienka? No, boli to krásne časy, keď sme to točili. A teda namakali sme sa na tom hodne, lebo nechceli sme pustiť nič horšie, jak bolo predtým. Mm. Takže je to... No, ja si vybavím napríklad pesničku práve už spomínanú eh, s názvom eh, Ja som dnes chorý, lebo predpokladám, že tam bol najväčší problém koncertne ju ponúknuť v tej rýchlosti, aby to tam Marian vedel vložiť tie slova, takže predpokladám, že asi na tom sa najviac trénovalo. No, Marian hlavne e, trénoval tú, ten text, aby to dokázal tak rýchlo <laughs> No a my sme teda veľmi radi mu to znepríjemňovali v že sme to trošku rýchlejšie zahrali a potom mal čo robiť, aby sa dokázal pekne vyartikulovať. Potom, čo ma upútalo, keď som si kúpil ešte vtedy vinilovú verziu, tak vy ste tam mali odfotené svoje občianské preukazy. Nebol vtedy problém zverejniť aj určité dátumy narodení a tak ďalej? nemal, nemali sme s tým žiadny problém. V tom, v tom čase to, sa to nebralo tak naozaj vážne. Mm-hmm, ako dnes. Ako dnes. Dnes už každý ten termín, každé rodné číslo a všetko toto si ľudia strážia ako oko v hlave, lebo žiaľ, je to aj zneužívateľné a viac zneužité, ako to bolo v tom čase. No ale spolupráca napríklad e, s e, Ferkom Griglákom, tá je tiež zaznamenaná na tomto albume a hlavne sa to týka pesničky, ktorú by sme si dnes mohli teda pripomenúť ako taký najväčší bombonik z albumu. To je to spoločné dueto s Mekým Žbírkom. Každý deň budú vraj Vianoce Vianoce. Ako vznikol nápad spojiť to aj s Griglákom, aj so Šbírkom? No obidvaja boli naši kamaráti, takže a srtávali sme sa na pódiach a nie len, po, nie len na pódiach, ale aj v zákulisí, teda a s, Mil, s Mirom Žbírkom sme si vedeli porozprávať, bol to fantasticky príjemný chalán bol schopný na akúkoľvek tému dať rozhovor. Je mi to ľúto, že už mm. není mhm. medzi nami, lebo sme sa s ním ešte zo párkrát stretli aj mimo koncertných pódií, teda. A Griglák bol kamarát zase Maroša, Joža Raža. A samozrejme, on sa potom osamostatnil, no ale tiež s ním bolo vždycky veselo. Takže Áno. Tam... Takže sme s nimi ako radi ako spolupracovali a oni celkom radi prijali túto spoluprácu. Tam aj vznikol ten legendárny videoklip, kde si chlapci prehodili e, podklad spevácky. Toto bola nejaká momentálna na, myšlienka, alebo sa cieľene išlo do štúdia, že teraz to natočíme takto? No v televízii sme to, to bolo ako taká, taký, e, taký nápad priamo tam uh-huh. v mhm. tej televízii ja bol nápad maršov, že hodíme chaty a vtedy akurát Miro Žbírka ako zahlásil, ty kokso, ale ja už nepoznám ten, neviem ten text môj, ja som, ja som len ten môj text ako uh, mám akože v pamäti a to, to, to, na tú tvoju časť ani moc nie, no ale <laughs> nakoniec to, to dopadlo celkom dobre. <laughs> No zvládli to bravúrne a pesnička je tak nadčasová, že v podstate keď sa pustí dnes, tak mnohí to berú ako súčasný song. Áno, je to chvála Bohu tak a veľmi rád si vypočujem, keď, keď, kedykoľvek, keď ju dávajú v rozhlase. Hm. Tak si ju vypočujeme aj my v tejto chvíli. Joško, nikam mi neodchádza, lebo ešte po pesničke by sme mohli viesť e, rozhovor aj na aktuálnejšie témy. skrývajú aj kamienok, niektoré aj sladkú salónku, lebo život je pestrý a pestré to máme aj dnes, pretože na telefóne by mal byť Joško Ciller. Haló, haló. Áno, áno, stále Super, tu. platí to. Čo ale už by nemalo platiť, tak to je účasť v skupine Lojzo v prípade Mariana Veselského. Je to správna informácia, že už nepatrí k vám? Žiaľ Bohu, e, koronavírus ho dostal. Mhm takže máme ďalšieho. Ďalšieho medzi tými, ktorí už sú bývalými členmi. E, ten jeho odchod e, z februára 2021 tiež mohli mnohí zaznamenať. Tak ako ste to poriešili v kapele? No, hľadali sme ďalších náhradníkov, zo pár harmonikárov sme vystriedali. Hmm. No a teraz máme ďalšieho bývalého lučinčiara, dá sa povedať, na harmonike. Ale e, on je skrátka folklorista. Uh-huh. No predchádzajúci album, ten zatiaľ aspoň z môjho pohľadu stále najčerstvejší je z roku 2010, čiže už je to tiež 14 rokov od tohto momentu, čo vyšiel album skupine Lojzo už na cd v prvom rade. No a teda chystajú sa aj nejaké nové pesničky. No teraz bude jedna nová pesnička zaradená do repertoáru, ktorú sme síce tiež nacvičili v tom 2014, ale a na, nahrali, ale sme ju si v tom čase ešte nehrali. Mm-hmm. To je tá, ktorú mám pripravenú, áno? Tu máme pripravenú, máme tam viacero, ale zatiaľ ešte neuvažujeme o tom, že by sme robili nejaký nový album. Áno, to je spolupráca s Petrom Valom, ktorý sa postaral o textík k pesničke Medvedia revolúcia. A je to, je to skladba, ktorá je po tých 14 rokoch ešte aktuálnejšia ako vo chvíli, keď ste ju dávali dohromady. Presne tak. Vtedy ešte nebolo toľko medveďov vonku. <laughs> Áno, to skôr sa skôr spájalo s autom, ktorý, ktorým sme hovorili, že prišiel na medveďovi. Teraz Áno. žiaľ medvede prichádzajú k nám tie štvornohé. No a ty ako interpret bol si využívaný Marianom Kochanským, hlavne v tých legendárnych pesničkách typu Toreador, Karol, My nie sme Taliani, alebo pridružená výroba, inak hráč na husličky, lebo to je tvoj dominantný hudobný nástroj v tejto kapele. Tak aktuálnejšie už je to povedzme, čo sa týka toho speváckého priestoru e, rozrastené, alebo zostávaš skôr tým nenápadným a zlatým bomboníkom v prípade koncertov? Áno, áno, ja som tak viac menej taká šedá eminencia. No. <laughs> Občas si tam zaspievam, no a a tak. No a čo teda skupina Lojzo pre najbližšie leto napríklad chystá? No najbližšie leto je také dosť divoké. Hlavne 6. máme dva koncerty, jeden na Slovensku, jeden na Morave. No ale potom aj u nás na no. Záhorí. Ste rozlietaní, lebo aj keď sme sa bavili aj e, s Tomášom Faborom, tak rozprával, že vy ste dokonca zaznamenali aj nejaký rekord e, v koncertovaní za jeden deň, keď ste hrali, tuším, na štyroch miestach to bolo? Na piatich. Na piatich. Teda, nie, na, 5 koncertov sme mali vlastne, dá sa povedať, za 24 hodín, áno. Áno. to bolo v Banskej Bystrici, Pukanci, teda Pukanci, e, no, v, v Piargu, mm-hmm. na mhm. Piargu, ako vám to niečo hovorí, ten Nová baňa a ešte sme boli aj v, No muselo to byť veľmi blízko seba, lebo to by sa inak nedalo postíhať. No áno, takých 60, 70, 80 kilometrov od seba, takže dá sa povedať, že celkom blízko. Hmm, to by asi dnes už e, ťažko kapela dala. No, poviem tak, že <laughs> asi by, by nás museli potom odtieť. <laughs> Ale ani iné kapely sa už na takéto rekordy nejak nehotujú, respektíve e, nepotrebujú to naháňať. Stačí jeden koncert a sú zahojení na celý mesiac, čo v prípade skupiny Loizo nikdy nebolo e, také dôležité. Predovšetkým išlo o rozdávanie radosti a pohody a tými pesničkami sa vám to aj darilo. Áno chvála Bohu, ako ľudia mali radosť z toho, že im trošku spríjemňujeme ten život. Mm. A tebe čo radosť robí aktuálne, ak to nie je tajomstvo? Jo, ja to <laughs> mám hava, Ja mám svoje zbranie, strelby, koubojskú strelbu a robím tam ešte aj webmajstra pre Rakúšákov, Maďarov, pre našich. Takže mám toho dosť. No, keď by si e, ľudia iba takýmto spôsobom spestrovali e, svoje dni a voľné chvíle strieľaním niekde na strelniciach a nepotrebovali by sme to riešiť v iných e, prípadoch. Prečne tak. Joško, je niečo dôležité, čo by si chcel odkázať Slovákom pred pesničkou? No, nech sa zbytočne navzájom nehádajú a nech berú život z tej lepšej stránky nech sa niečo podobného, jak sa stalo minule, mm. dnes, aby sme nemuseli ostro sledovať Banskú Bystricu, jak to nakoniec dopadne. No aj celkovo, pokiaľ ide o tie medvede, tak aby sa to tiež po tejto stránke vylepšilo, aby to bolo iba v pesničkách. Tých medveďoch tam, tam sa mi ľúbi akurát to, že voľa, kedy chlapi chodili s krčmi domov z opicov a dneska <laughs> problém a domov s krčmi my aj s medveďom. Áno, ešte tak maximálne sme si zaspievali medveďku, daj lapku a pôjdeme na svadbu. A. a teraz je to trošku iné, radšej nech tie lapky nám nepodávajú. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel chvíľočku a podelil sa o niektoré veci. A ja ďakujem a prajem príjemný deň. Podobne aj tebe, aj chlapcom pozdravujeme kapelu a držíme palce, nech sa na koncertoch darí to, čo sa darilo doteraz odovzdám. Ďakujem pekne, majte sa krásne, ahoj. ozýva sa Rum, rum, rum Medveď nám kradne ruksaky A pobíja náš rum A pritom si ospevuje Rum, rum, rum A keďže to kúpiť chlastá Zahreží kde sa v našej hore premnožili, vybrali sa spolu z nášho lesa von. Na si štyri auta zastavili, dneska ráno začínajú na nás von. Z nášho mesta ozýva sa brum, brum, brum. Medvede riadia dopravu a popíjajú rum. Kontajnery už nestačí, brum, brum, brum. Tak vykrádajú obchody a kryšia dál svete sa v našej hore premnožili, vybrali sa spolu z nášho lesa von. Na dialnici štyri autá zastavili, dneska ráno začínajú na nás von. Keď macíkovia obsadia nám naše štácie a nás pekne ženu do rezervácie, tam si budeme v bezpečí brúkať brum, brum, brum, kým nevyprázdnia obchory a neminie sa rum. Medvede sa v našej hore premnožili, Žili vybrali sa spolu z nášho lesa von. Na dialici štyri auta zastavili, dneska ráno začínajú na nás von. Náš zákon vždy ich ochrání, brum, brum, brum. Podporujeme medvedí, ten populačný búb. Náš zákon vždy ich ochrání, brum, brum, brum. Len nech to má, keď sa im medvede sa premnožili, ale našťastie aj populácia pokračovala v klasickom vývoji a deti sa nám tu rodili aj v 83. roku, kam na chvíľočku tiež upriamime svoju pozornosť lebo nasledujúce tri pesničky budú práve už 41 ročné záležitosti podobne na tom v tomto roku sú aj tých, ktorých mám v tejto chvíli na zozname ako novorodencov, práve z roku 1983 chronologicky od januára po december aspoň zo pár mien Ľuboš Hlavená, slovenský športový komentátor Ondřej Gregor Brzo, bohatý herec aj muzikant samozrejme spolupracoval s mnohými v ostatnom období hlavne s Richardom Müllerom Matej Todt, chodec, olimpijský víťaz ten je z 10. februára, na druhý deň sa narodil Ladislav Škantár, slovenský vodný slalomár, Marek Bakoš, ten sa zviditeľnil ako futbalista, Ilia Kovalčuk ako hokejista, Danila Hantuchová bola tenistkou, Kim Kleistersová rovnako, ďalej hokejista Dominik Graňák, Táňa Pauhofová ako herečka, jej kolega po tejto stránke Jakub Prachař, ale aj ako muzikant sa zviditeľnil, Amy Winehouse, tá sa stala jazzovou, soulovou, speváčkou, Lucia Klocová atletkou a Matuš Kozáčik zase futbalistom, takže to je aspoň zo pár mien z tohto obdobia. No a čo sa týka pesničiek, tak snad to otvoríme celkom príjemným popevkom pesničkou, ktorá sa zaradila medzi celkom zaujímavé cover verzie. V tomto období prišiel s ňou Pavel Rod a na singloch sa to objavilo pod názvom Krásnejší než rúže. Krásnejší než rúže. jsme spolu jenom několik chvil. Podivný nepokoj tu po tobě zbyl. Říkám si, tohle se mi snad jenom zdálo. Vůbec tě neznám, vím o tobě tak málo. Jsi krásnější než růže, jsi žár, z níž mám teď kůže, Jsi dálka, v ní se ztrácím, jsi nestál vážní ptáci, na okno rtěnkou jsem mi napsala vzkaz. tejto chvíli v noci vám svieti iba jedna lampa. My si Petrolejkov zase svietime na ceste minulosťou, históriou aj toho aktuálneho dňa, aj toho ročníka, ktorý teraz má hlavnú úlohu, rok 1983, keď sa 4. januára v Prahe konalo jednanie poradného výboru Varšavského paktu. Stretli sa všetci čelní predstavitelia členských štátov v marci v časopise Tribuna vyšiel článok Nová vlna so starým obsahom, na ktorého základe dochádzalo k likvidácii alternatívnej rokovej hudby. Teroristi z angolského protivládneho hnutia UNITA prepadli komplex celulósky v meste Alto Katumbela na juhu Angoly, čo by v Československu nemuselo putať pozornosť, keby tam vtedy v tom marci nebola tiež zajatá skupina 66 občanov československých, ktorí tam boli zamestnaní v rámci medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám. Napokon ich teda prepustili, do Prahy prišli v júni toho istého roku, nie roku nasledujúceho, tak áno, v 84. A Palác kultúry ten sa stal zase v júni 83 dejiskom významného medzinárodného jednania pod názvom Svetové zhromaždenie za mier a život proti jadrovej vojne a máme to tu opäť len nemáme takéto stretnutia. Vtedy sa ho zúčastnilo 3625 delegátov zo 132 krajín celého sveta. Zhromaždenie sa konalo v období zostreného medzinárodno-politického napätia, keď západné ale aj východné krajiny súperili o vojenskú prevahu a to aj prostredníctvom rozmiestňovania jadrových zbraní v strednej Európe. Boli tu aj manifestácie samozrejme. Na staromestskom námestí sa vtedy konala 21. júna organizovaná mierová manifestácia 200 tisíc občanov. Záverečné zasadnutie prijalo výzvu za mier a život. Hlavnou myšlienkou bol požiadavok alebo požiadavka na odstránenie jadrových zbraní a pozrime sa kam sme to za tých 41 rokov e, dotiahli a to si stále hovoríme, aký sme vyspeli, čo sa týka civilizácie. No a môže byť, že ešte z novembra udalosť, ktorá je už trošku iného charakteru za účasti prezidenta republiky, ktorým bol vtedy Gustav Husák v Prahe pri príležitosti z tého výročia otvorenia po 7 rokoch trvajúcej rekonštrukcii E, Národné divadlo opäť sprístupnili. Prevádzka bola symbolicky otvorená predstavením opery Bedřicha Smetanu Libuše. Súčasťou rekonštrukcie bola tiež výstavba budovy novej scény, ktorá susedí s objektom Starého národného divadla. Prevádzka v moderne poňatom objekte podľa návrhu architekta Karla Prágera bola otvorená o deň neskôr predstavením Strakonický dudák alebo Gajdoš. No, my teraz tiež preklopíme všetko na slovenskú stranu, aj keď teda svojím spôsobom v Českej republike zostaneme, pretože tam mal adresu svojho bydliska práve Mekyš Birka, ktorý sa tam neskôr teda presídlil. No, v 83. sa mu celkom darilo, po tom, čo v predchádzajúcom roku získal Zlatého Slávika, tak e, mal možnosť si na svoje konto pripísať víťazstvo na Bratislavskej Líre s pesničkou Nechodí. Album Roky a dni, ktorý v tom čase ponúkol, sa zaradil medzi veľmi príjemné produkty Modré viečka, S tebou stále, S tebou Denisa, Ples zabudnutých postav, Múr našich lások, Strihanie krídel. To sú len niektoré pesničky z tohto projektu. Ešte to doplním o jednu, ktorá nám bude znieť Zázračné hodiny. Zázračné hodiny Petera ja, premietnuté do hitových titulov Mekyho Šbirku. Spolupráca aj s Lacim Lučeničom, ktorý bol jeho hudobným spolupútnikom po odchode z Modusu a aj na tých predchádzajúcich albumoch a tých ďalších mal podiel na aranžmánoch jednotlivých pesničiek. E, doplňali to teda Jarda Janas ako basgitarista bubeníkom Dušan Hájek, na klávesi si hral Martin Karvaš, a táto zostava teda pripravila týchto 13 pesničiek, ak nebudeme úvodnú a záverečnú deliť tiež na samostatné produkty, to titulné roky a dní, lebo v úvode to bola no, v podstate pesnička, v závere už len instrumentálna verzia a medzi tým tie najvýraznejšie popevky tejto doby a potom došlo už na nemoderného chalana, ktorý bol zase z úplne iného sveta hudobného, aj keď zo strany Mekyho Šbírku, ale už aj o vlastných textoch. Na chvíľočku sa to prerušilo, tá spolupráca s Kamilom Peterajom a pokračovalo to aj ďalšími produktami, ale dnes spomíname na 83. rok, ktorý bol teda aj ako každý tiež o tých odchodoch. Tiež nás opúšťali celkom zaujímavé postavičky, legendárne, z toho športového sveta, napríklad brazílsky futbalista Garinča, dostatočne známy svojim umením. Z hereckého zase Dana Medřická, Louis Define, Oldřich Nový, legenda strieborného pás, plátna, Paľo Bielik, legendárny Jánošík, potom tu bola Karolina Slunečková, no a nasledoval aj Ivan Luťanský, zomrel vo Vietname. Pokiaľ ide o režisérov, tak Luis Buñuel, španielský tvorca, zo skladateľov filmovej hudby to bol Zdenek Liška, dramatik Štefan Králik, ale aj klavirista, hudobný skladateľ Jiří Malásek. Jeho romantický klavír zostáva rovnako nezabudnutelným, ale romantické to bude aj v pesničke, ktorá bude spomienkou tiež na Stanislava Hranického, ktorý ako spevák skupiny Citron by si práve zajtra, 6. júna, pripomenul 70 tretie narodenie, áno, 51 ročník. Žiaľ, od apríla 2013 len spomíname. No a so skupinou Citrón v 83. zaznamenal tiež taký netradičný single alebo titul, lebo autormi sa stali Jiří Zmožek a Michal Bukovič a hlavne v prípade Jiřího Zmožka to je nečakané spojenie s e, takouto rokovou muzikou, lebo jeho zvonky štestí a už mi lásko není 20 let. To je úplne iný rybník hudobný, než je spolupráca s Citroňákmi a Michal Bukovič, ten zase jeho parády písal pre eh, Karla Zicha predovšetkým, ale takto sa spojili, dali dohromady skladbu s názvom Jenom ja smím a Standa Hranický to ako spevák brábúrne zvládol. Hey! pálí dlouhé vlasy, chce tě trochu zmá svým úsměvem. Neposlouchej žádné cizí hlasy, od toho jen já tu jsem. Jen já smím ti chválit tvé dlouhé vlasy, já smím chválit ty tvou krásnou pleť, já smím bourat všechny zlatá rasy. Třeba zítra, když neprávě teď, však víš, však víš. Někdo si ní koupí růži, dělá dojem a získat tě chce. Nezapomeň, to právo je mé a proto jenom já smím ti koupit krásnou růži, jenom já smím tobě k svátku psát, jenom já, když teď mi láska úží, smím ti říkat, lásko mám tě rád, lásko mám tě rád hodně, tobě kvůli budu silnici únavné. Cestou dostaneš žus a právě v ten moment musíš říct ne, protože jenom já smím tě vozit vozem, jenom já smím klíčkem otočit, jenom já smím rozbít sklenku o zem a pak říct, že nemáme co pít a pak se opijem láskou naši stostupňou desire však víš, pamätám dodnes, ako táto platňa eh, ležala v poličke môjho kamaráta a páčila sa mi, napokon bol to taký kamarát, že ju daroval, takže som sa mohol vytešovať z týchto eh, slovíčok, potom aj po vlastnej osi a potom to ponúknuť aj cez rôzne relácie poslucháčom, ktorí k takýmto skladbám nemali taký prístup, aký by sa možno aj patrilo mať takže sa to dostávalo do uší cez rôzne relácie už aj v rokoch predchádzajúcich a dodnes sa k nej veľmi rád vraciam, ale treba sa vrátiť aj k iným a svoj priestor zaslúžený určite dnes dostane aj tvorba Jaromíra Klempířa, ktorého 80 si dnes pripomíname, žiaľ nedožitú, lebo zomrel už v júli 2016, bol skladateľom, textárom, aj hudobníkom, Študoval hru na bicie, skladbu, potom dirigovanie na štátnom konzervatóriu a počas štúdií aj vstúpil na profesionálnu dráhu v divadle Semafor so spevákom a gitaristom Pavlom Sedláčkom. Potom sa stal členom skupiny Olympic v 62. a od roku 1965 bol členom divadelného zoskupenia Apollo bratov Štajdlovcov a Karla Gota. Mal aj autonehodu v 67., ktorá ho na istý čas vyradila z aktívnej hudobnej činnosti, potom bol redaktorom v Suprafone a písal skôr muziku do filmov, ale pôsobil aj v telesách e, takých tých swingových, jazzových, než sa stal členom orchestra Československej televízie v 74. roku a v roku 1990 ukončil svoju činnosť v televízii, potom pôsobil bez stáleho angažmánu opätovne v semafore. Pomáhal realizovať koncerty Jiřího Suchého, Jitky Molavcovej a v tom čase skladal aj pesničky pre rôzne divadelné predstavenia, písal pre deti. Do toho patrí aj hudba, ktorú zložil k bábkovému muzikálu Šípková rúženka. Napokon, žiaľ teda, keď odchádzal, tak také sú správy, že na jeho rozlúčku mu z celej hudobnej branže prišli iba dvaja ľudia. No, aj takto niekedy životné príbehy vedia skončiť, ale tá tvorba, ktorá tu zostala a bude reprezentovaná pesničkami nasledujúcimi, stojí za to, aby sme sa aj týmto smerom obzreli. V prípade Hany Zagorovej vyčnieva predovšetkým to legendárne setkání s Drupim, kde Jaromír Klempíř bol spoluautorom ale pre Hanku napísal niečo už aj na prelome 60. a 70. rokov. Veľmi vydarený to titul Básník a ja. básní, jen jeho líra, já ho znám. Má vous a kníra, dá už jen pár nekláků, ale píku k oblaku. Já vyšla s ním do schodů, sedla na zem, neměl žádnej stůl. Pak z neznámých důvodů jsem tam zůstala

keep text Eduarda Krečmara zhudobnil práve Jaromír Klempíř, na ktorého takto spomíname pri príležitosti tej nedožitej 80 Veľmi často to bolo aj o písaniach pre e, Karla Gota, v prípade Hany Zagorovej ešte Oheň v mé duši alebo 9 poupad. No a Karel Gott ten si užil svoje v 69 keď bol vyslaný opätovne na Bratislavskú líru aby bojoval o triumf, ktorý si vyspieval v tom úvodnom ročníku. V 66. s pesničkou Mám rozprávkový dom Jaromír Klempíř a Jiří Štajdl pre neho pripravili ďalšiu lahôdku, s ktorou si užil svoje aj vďaka zákazom tejto pesničky, pretože našli sa súdruhovia, ktorí boli z textu výrazne pobúrení, ale pieseň patrí medzi naozaj výrazné popevky z tohto festivalu napokon môžete posúdiť sami. Hej páni konšele, to bola bronzová bratislavská líra roku 1969. Príbejval svět, jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost jo raj. svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Býval svět, ju říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak býval svět před fúrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. the nebula. chránil cit a šajn. Jak říká strýc, jo, svět byl víc a já se ptám, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dávnej čas, ten vzal si ďas prý sám pak přišel stříc nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si ťas a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dá. pouze chvíli dá. Hej, páni končele, vyslyšte nevinný čas, I'll Sen ne each iptal čo k tomu dodať? Kto vie, čo by písal dnes Jiří Štajdl o aktuálnej dobe, či by bol rovnaký ako väčšina, sklopil by uši, všetko, čo sa dá a písal by pesničky, ktoré by neubližovali a nepobúrovali, alebo by zostal ešte kritickejší k dobe, ktorá tu aktuálne mnohých rozdeluje, nie že by spájala. Aj ten aktuálny čas je o tom, že ten svět bejval trošku jiný, keď sa teda odrazíme od textu a už ani tie udalosti z tohto obdobia veľmi spomínať nebudem, lebo ešte máme chuť tu pospomínať na iné kúsky Jaromíra Klempíra, tak snad len mená tých, ktorí prichádzali na svet v tento deň a niečo zaujímavé pre ľudstvo popripravovali. Thomas Chippendale, bol britský stolár, dizajner, z 18. storočia oblasť e, alebo čas rokoka, neoklasicizmu takže mal možnosť ponúknuť nábytok, ktorý napodobňovali aj iní a ktorý dodnes patrí medzi nadčasové. John Adams, spoluobjaviteľ planéty Neptún, zaoberal sa nebeskou mechanikou. Stanislav Kostka Neumann, český básnik, prozaik, publicista, literárny výtvarný kritik, ten bol ročníkom 1875, pražský rodak, jeho synom Stanislav Neumann, známy to herec, stačí si vybaviť Pišnú princeznu. Našli moji rádcové, nenašli. Tak to tiež patrí do, tejto, do tohto rodostromu Pancho Villa, mexický rebel. Ten sa narodil v roku 1878. Známy pod týmto pseudonymom, pretože Jose Doroteo Arango Arambula, to by malo byť jeho meno. Tak e bol jeden z najvýznamnejších generálov Mexickej e, revolúcie. René Potier, to bol zase francúzsky cyklista, ktorý v roku 1906 zvíťazil na Tour de France ročník 1879, e, Federico Garcia Lorca, španielský básnik, dramatik, rok 1898 sa písal, keď sa narodil, Božena Slabejová, herečka, rodáčka z okresu Zlín, ale slovenská herečka, narodená ako Božena Mrázková, dosť e, výrazná v mnohých tituloch, môže byť, že mm, zhrňajová nevesta s Vladom Millerom, tam e, si ju ako hrabajku, tuším, že takéto priezvisko tam mala nejaké, môžu mnohí tiež vybaviť, e, svojho času zaslúžila umelkyňa, polská herečka Barbara Brilská, tiež sa zviditeľnila rôznymi titulmi typu Pan Volodijovský napríklad, alebo Ironia osudu a nep rozhodne správna koupel, ktorá v Rusku dodnes patrí ako pravidelná súčasť vianočného televízneho programu, tento dvojdielný titul, kde si zahrala Naďu v takej komédii, kde istý pán opitý vracal sa, ak sa nemýlim, v jednom meste, teraz neviem, či bolo Moskva to prvé a Petrohrad to druhé, vtedajší, a nasadol do lietadla, ani o tom nevedel a prišiel do toho istého bytu alebo podobného v inom meste a tam sa stretli a takto sa zoznámili. To bol jeden z takých výraznejších, kde sa polská herečka Barbara Blielska objavila. Evelina Štejmarová, česká herečka, pochádzajúca zo známeho hereckého rodu, tá je ročníkom 1945, o 10 rokov neskôr sa narodila zase Jana Janeková, tiež herečka, aj režisérka, fotografka. No a o ďalších 10 rokov neskôr Eduard Hartmann, rodák zo Skalice, bývalý hokejový brankár a reprezentant. Reprezentantom tvorby Jaromíra Klempíša bude ešte pred rozlúčkou aj Valdemar Matuška, tam sa to spojilo v prípade dvoch výrazných pesničiek. Jedna bola súčasťou seriálu Doktor z Vejminku s Martinom Rúškom, legendárnym kazisvetom. To znamená titul Když jdou na mužskýho léta. Otextoval to tiež Eduard Krečmar už spomínaný. No a Václav Babula, ten sa postaral nielen o hitovku Slzitvy mámy, ktorú spieva Olympik, samozrejme s melódiou Petra Jandu, ale je podpísaný aj pod melodiu Jaromíra Klempíra a tej dal názov Jen se přiznej, že ti scházím. Pár v tom horkém jsem ti tenkrát natrhá že sní. Sám s loňským létem všude hledám tvá ústa, která sa posunuli opäť o 10 rokov bližšie k súčasnosti. Karel Gott bol zo 69. vo verzii a Valdemar Matuška zo 79. Ešte to posunieme viac, o ďalších 20 rokov, aj keď bude to zo spevníka Karola Gota, ale za spevackým mikrofónom stál svojho času aj Petr Muk, ktorého výročie odchodu už 14. si bolo možné pripomenúť ešte v máji 24. a na budúci rok to bude nedožitá 60 a tiež sa dostal k jednej z melódií Jaromíra Klempíra. tak si ju pripomenieme o chvíľočku a pošleme to vašim smerom predtým ešte zo pár mien z dnešného kalendára, čo sa týka tých odchádzajúcich e, v súvislosti s 5. júnovým dňom v roku 1826 zomrel Karl Maria von Weber, to bol nemecký skladateľ. Nikolasa Aperta, to si ešte rozoberieme v tej nasledujúcej relácii. U ňom sa to uzavrelo v roku 1841. Mikuláš Galanda zomrel v Bratislave, bol to maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg, zomrel v roku 1938. V 1997 to bol už dnes spomínaný Ivan Krajíček, herec, spevák, moderátor, kabaretier, mal 57 rokov. Ronald Reagan, 40. prezident Spojených štátov, už je to 20 rokov od odchodu. E, ďalej tu máme rodáka, e, teda zomrel v šali spisovateľ Jan Johannides v roku 2008 No, patril medzi tých, e, ktorí sa po tejto stránke tiež celkom slušne zviditeľnili. Zločin plachej lesbičky, holomráz, e, kocúra zimný človek, trestajúci zločin alebo hmla našej trpezlivosti, ale balada o vkladnej knižke, to by mohlo byť možno niečo známejšie. V každom prípade e, sa zaradil medzi osobnosti, ktoré boli vo svojej oblasti v popredí, no a Ray Bradbury, to bol zase velikán americkej science fiction literatúry, autor diel typu Marťanská kronika alebo 451 stupňov Fahrenheita, ten zomrel pred 12 rokmi, taká tá najčerstvejšia strata, to sú dva roky dozadu, čo zomrel Václav Týfa, hráč na trúbku, súčasť orchestra Ladislava Štajdla. No ale my skončíme Petrom Mukom, dnešná petrolejka pohasne o chvíľočku, pošleme to ďalej, to bude práve titul, ktorý nám to všetko uzavrie, pesnička, ktorú Karel Gott v tej pôvodnej verzii ponúkol ešte v roku 1966, to mal Petr Muk jeden rok, opäť textárom Jiří Štajdl, má no naďalej pekný júnový čas z Banskej Bystrice. Želá Peter Kršiak. A tu je Petr Muk v poslednej skladbe pre dnešok. Hraju si rád na tichý telegraf, tam co prejstál před léty dům, tam co prejstál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Hraju si rád na tichý telegraf v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach, pošli to dál po větru ven, že se mi zdá Opádu pádu sen, o sen, že se mi zdá Jen píseň mou ranenou, nechte tu znít. Jen píseň mou ranenou, chce se jí žít. Na věky žít a snít. Na věky žít. Hraju si rád telegraf, tam co stál před léty dům, tam co stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum, pošli to dál.